Zenbakiek diote, egazkin gintzan zegoen galdea euneko berrogoi zapaldu da pandemia denboran. Airbus eta dazo bezalako enpresa hundiak egeldituak izanki, txipienetan ere izan da ondorio. Zuzenena, kontratu ez berritze, langabezi partzial eta bereziki, pentsatuak ziren inbertsuak ez dira eginen ondoko hilabeteetan. Jean-Jacques Karikiribord, elkar enpresako kudeatzailea da eta kasu hortan zen. Bo, guk aurten nahi ginen... Eh, Gue planuetan eh, Be, itzigarriko dinamika hun batetan gutxan eh, urte uh, eh, hatxarina. Eh? Nahi ginen, langile, ba, me oro ekuatuk izan da. Me roai lehentarzuna da ez kampoatzi. Apre fosta, nahi ginen, dugun langileak eh, heben etxeki. Guetako gok duk eh, lehentarsuna. Eta hori lortzeko frantziako gobernuaren eskukaldiarekin kondatzen alko du, naiz Jean-Jacques Kerrikiri borden dako amabos milia horietaik ez dira hainitz bere enpresara joanen zuzenki. Nik uste jat uh, diruri hoi laguntuko dik sustut uh, bo enpresa handienak, eh? Aipatzen dien jan uh, adibidez, uh, uh, luraldetan be, lauak bezala, Hor, askarki laguntuko dik, uste jat, bon, laguntzen badu enpresa handi hoi guke uh, ehm, eskietan uh, eh, uste jat laguntzen ahaldira. Mena konkretoki nuiz ikusiko dugu uh, konkretizazione hori, uh, ez dakiak uh, hor, zinez, zinez, gaizduk uh, geroari bus zerbaiten erraiteko. Hori da galderazko ikuga hundia, sektorean noiz begabiatuko den eta begabiaturik ere noiz helduko den joan den martxo astapeneko heinera.